Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 minūtes eh, trešdienā 15. decembrī ar TV ētrā priestris Pēteris Skudra. Un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei, tad mēs varam turpināt lasīt tos lasījumus, ko mums piedāvā liturģija, un mēģināt arī tos saprast un jā, arī tad eh, tā iedziļināties tajā, ko mums baznīca vēlas pateikt adventa laikā, gatavojoties eh, Kristus eh, dzimšanas svētkiem. Protams, ka advents arī ir tāds laiks, kad mēs gatavojamies Jēzus otrreizējai atnākšanai un pievēršam uzmanību arī šim aspektam, ka Jēzus ne tikai vienreiz atnāca kā tāds mazs bērns, nevarīgs, tad mēs arī raugāmies uz Jēzu, kurš nāks kā visas pasaules valdnieks, kā tāds, kurš visu pakļaus savai valdīšanai. Tad, jā, šodien, šodien liturģijā lasam praviešu izseja grāmatas 45. nodaļu un Lūkas evaņģēlija 7. nodaļu, Eh, joprojām eh, baznīcas liturģija mums eh, piedāvā Jāni Kristītāju kā tādu tēlu, ko apdomāt mēs adventa laikā lasam gan par to, kā tiek pasludināta Jāņa Kristītāja dzimšana, mēs lasam par viņa publisko darbību, kā viņš aicina cilvēkus uz atgriešanos, uh, kā cilvēki viņam prasa padomu, ko mums darīt. Jā, mēs par to runājām pirmdien un lasījām svētdien šos fragmentus, un pāvis Francisks mūs mudināja tad pārdomāt vispār, kāpēc mēs esam un kam ir mūsu dzīve domāta. Un jā, tad, tad šodien, šodien mēs lasīsim fragmentu, kur Jānis Kristītājs no ieslodzījuma sūta divus savus mācekļus pie Jēzus, lai uzdotu viņam jautājumu, vai viņš ir tas, kuru um, gaidīt, vai kuru viņi ir gaidījuši, vai kāds cits jāgaida, jo arī Jēzus nerīkojās tā kā Jānis Kristītājs bija iedomājies, ka viņš rīkosies, tā kā aicinu arī tevi klausītāji, tad um, iedziļināties eh, šajos tekstos, eh, var atšķirt savu eh, mieram tuvu grāmatu, un ja tev tādas nav, tad apmeklē mājaslapu mieram tuvu LV, vai arī, nu, ja tev mājās ir par rokai svētie raksti, tad atšķir īsaja grāmatas 45. nodaļu, vai arī tad uh, Eh, var arī meklēt, un arī <laughs> meklēt eh, Lūkas evaņģēlija 7. Eh, nodaļu, 19. līdz 23. pantu. Tiem būs teksti, kuriem šodien pievērsīsim uzmanību, un ļoti ceru, klausītāji, ka tu padalīsies ar to, kas tevi uzrunā, kas tev uh, iekrīt acīs, kas ir tās lietas, uh, varbūt, kā Dievs tevi uzrunā. Caur šiem rakstiem mēs uh, noteikti varam, varam dalīties ar tiem vārdiem, ar tiem teikumiem, eh, kas mūs uzrunā, kas mums iekrīt eh, sirdī, kur eh, nu, mēs jūtam, ka Dievs varbūt kaut kā īpaši uz mums runā, un tas var palīdzēt tad arī citiem iedziļināties, tā kā nekautrējies, tad dalīties ar to, kas tevi uzrunā, zvani uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 772 72, vai arī tad raksti e-pastu studija at rml.lv. Arī nekautrējies uzdot jautājumus, jo tad, eh, jau vairāk kārt esam šeit eh, atgādinājuši to, ka Radio Marija ir kā satikšanās vieta, nevis kā lekciju zāle, tāpēc droši var arī uzdot savus jautājumus, dalīties ar to, kas tevi uzrunā, Tādā veidā mēs visi viens otru varam bagātināt šajā sarunā. Priestara katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad šodien lasam pravieša izsaja grāmatas 45. nodaļas fragmentu. Jau, es tagad neatceros, kurā dienā, bet kaut kad mēs nesen runājām par to, ka pravieti izsaju šo grāmatu, kas sanāk ir 66 nodaļu gara, mēs varam sadalīt tādās trīs daļās – ir eh, pirmā daļa, kas varētu būt tiešām eh, paša eh, pravieša izsaja rakstīta viņa laikā, vai, teiksim, tā, tās, tās atziņas būtu no tā laika, kad Jeruzalemi vēl ir, kā saka, mierā. Pēc tam, tad sākot ar 40. nodaļu, mēs lasām to, ka jau autors ir cits, un arī tad eh, šie aprakstītie notikumi ir stipri eh, vēlāk, kad, eh, jā, kad tauta ir izsūtīta trimdā uz Babilonu, un tad cilvēkiem jau tiek dots vēstījums, citādāks vēstījums, un tad ir vēl, jā, ja nemaldos no 55. nodaļas vēl Tad eh, bībeles pētnieki ir secinājuši, ka tur ir vēl kāds cits autors eh, šai, eh, šai daļai, un ka to, to būtu pierakstījis jā, kad kāds vēl vēlākā laikā. Un mēs tad lasām jau šos fragmentus, kas ir laikā, kad tauta ir izsūtīta trimdā, un ir šis otrais autors, kas uzrunā tautu, uh, Eh, izkaisītos izrēliešus, kas ir izkaisīti pa visu eh, pasauli, pa visām malām, tad uh, ir tādi cerības vārdi šodien, uh, kas mums tiek doti. Arī tāds atgādinājums, ka kungs ir dievs un cita nav, un viņš ir visa radītājs, un tad arī ir tāds slavens uh, Eh, fragments no 45. nodaļas 8. panta, eh, ko vēlāk arī liturģija izmanto adventa laikā saucamās rorāt mises. Eh, tas ir pirmais vārds no šī, no šī fragmenta, kur ir teikts, lai norasojiet debesis no augšas taisnību un mākoņi ar lietu, lai to nosūta. Ja, tad uh, rorāte cēlī desuper, tad būtu norasojiet debesis no augšienes. Uh, tas tāds um, tēlains uh, vēstījums uh, par šo mesiju, kas tiek dots uh, no augšienes un kas uh, reizē apvieno debesis un zemi, jo tad arī atveras zeme un dāvā pestīšanu un līdzi uzaug taisnība. Uh, Un jā, kungs to visu ir radījis, viņš ir radījis debesis un zemi, viņš vēlas, lai tas viss būtu apdzīvots, tad viņš ir dzīvības dievs un cita nav, nav cita un taisnīga un pestīšanu nesoša Dieva izņemot mani. Un tad arī tas atgādinot to, kas ir visa radītājs un kā rokās tad viss atrodās, mēs aiz sadzirdam, šo aicinājumu atgriezties. Ja atgriezieties pie manis un jūs būsiet glābti, jūs visas zemes malas, jo es esmu Dievs un cita nav. Pats pie sevis es zvērēju, no manas mutes izgāja taisnība, vārds, kas atpakaļ vairs netiks ņemts, ka manā priekšā locīsies visi ceļi un zvērēs ik viena mēle. Tikai kungā viņa sacīs ir taisnība un spēks, pie viņa atnāks apkaunoti visi, kas viņam pretojās, Kungā atradīs taisnību un saņems godu visi Izrēļa pēcnācēji. Ja, tad no vienas puses tāds atgādinājums par to, kas ir kas, ka Dievs ir visa radītājs un viņš visu ir radījis, lai tam būtu dzīvība, lai zeme būtu piepildīta. Viņš ir gatavs tad dot mums arī pestītāju glābēju, kura priekšā plauksta taisnība un Un uh, jā, šī pestīšana, un tad tas no mums uh, pieprasa atgriešanos, atgriešanos, pievēršanos uh, Dievam. Es uh, piedāvāju arī, uh, ja ir laiks tev klausīt, aizlasīt visu šo 45. nodaļu, jo šeit, šajā fragmentā, ko mēs lasam liturģijā, ir tādi vairāki fragmenti no 6. līdz 8. pantam, uh, 18. pāns un tad no 21. līdz 26. Eh, pantam. Tas, ko um, mēs varam, eh, varam paņemt no šīs rakstu vietas un ko mēs varam uh, pārdomāt, ir pirmkārt šī Dieva autoritāte. Uh, mēs varam katehismā arī pārlasīt, ko nozīmē tas, ka es ticu uz Eh, vienu Dievu, visvarano tēvu, debesu un zemes radītāju, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju, no kura viss ir eh, radies, un mēs esam aicināti eh, pakļauties šai viņa nu, suverenitātei, viņa varenībai. Tas ir tas, ko mēs kristieši saucam par Dieva apredzību. Arī katehisms ir veltījis atsevišķu sadaļu dievišķai apredzībai, par to, ka jā, tāda svarīga arī atziņa par to, ka Dievs jā ir visu radījis labu un pilnīgu, tomēr tas nav pavisam pabeigts. Jā, tas vienmēr viss atrodas vēl tā kā ceļā uz galīgo pilnību, un mums ir tad jāsasniedz tas, ko Dievs ir paredzējis, tātad tas ir um, nu jā, mēs, mēs uh, ja būtu pilnībā viss pabeigts, mums nebūtu iespēja uh, nu, pašiem kaut ko attīstīties un, un uh, pilnveidoties, iet kaut kādu, iet uz to savu mērķi, kam mēs esam radīti, ja mēs uh, atceramies šo pāvesta Franciska aicinājumu uh, pajautāt, uh, kāpēc es esmu, kāda ir, kam ir radīta mana dzīve, uh, ja, tad uh, caur to arī izpaužās tā Dieva apredzība, ka, lūk, Dievs man ir radījis pilnībai, es esmu radīts jau labs un pilnīgs, bet nepavisam pabeigts, un man ir jātiecās uz šo uh, pabeigtību, man ir jātiecās uz to, lai piepildītu ja, eh, to savu uh, misiju. Un, uh, jā, tad uh, šeit arī 304. paragrāfā katehisms saka, ka uh, Mēs redzam, ka svētais gars, svēto rakstu galvenais autors, bieži piedēvē Dievam dažāda rakstura rīcību, neminot šīs rīcības sekundāros cēloņus. Tas šeit nav primitīvs runāšanas veids, bet būtisks paņēmiens, ar kādu tiek atgādināts Dieva primāts un kunga absolūtā vara pār vēsturi un pasauli, lai šādi audzinātu cilvēku paļāvībai uz viņu – Tad, tad Dievs ir visa radītājs, viņš ir noteicis visu, kā kam būt, un tad līdz ar to mēs varam tikai uzticīgi sekot viņam un paļauties uz šo viņa apredzību, ka viņš zina vislabāk, kam un kā ir jābūt. Tas te arī mm, ja mēs šajā fragmentā mēs lasam, es ieviešu mieru un ļauju nākt postam. Es esmu kungs, kas to visu dara. Tas ir septītais pāns, kurā Dievs, teiksim, šis izsaja grāmatas autors runā par Dievu. Tas ir arī tāds atgādinājums par to, ka neskatoties uz to, ka mūsu dzīvē, jā, Dievs pieļauj kaut kādas sliktas lietas, viņš nav ļaunuma autors, viņš nerada uh, Eh, ļaunumu, bet tāpat laikā viņš pieļauj ļaunumu mūsu dzīvē. Tā ir mūžīgā problēma par to, kāpēc ir ļaunums pasaulē. Um, ehm, Ieps uzdod šo eh, jautājumu un eh, liekas, ka Ieba grāmata tiek atzīta par visvecāko pierakstīto uh, grāmatu uh, vecajā derībā – Jā, tad <laughs> viens no vis, visagrākajiem svētajiem tekstiem, kas ir pierakstīts, kas arī tieši uzdod šo eksistenciālo jautājumu, kāpēc notiek ļaunas lietas arī ar labiem cilvēkiem, kāpēc ir ļaunums pasaulē. Bet tad tā Dieva atbilde, un arī šeit, ka viņš runā par to, ka es esmu kungs un cita nav, um, es ieviešu mieru, es lieku rasties gaismai tumsai, es ļauju nākt postam. Tas parāda to, ka ļaunums mūsu dzīvē ir ierobežots, Un arī caur to izpaužās Dieva apredzība, ka par spīti, par spīti ļaunumam, mm, ko tas mums nodara, par spīti tām sāpēm ciešanām, tas nav neierobežots. Ja, tam visam ir robežas, un tas viss beigu beigās tomēr piepilda Dieva gribu un piepilda uh, tiksim, tā ļauj notikt Dieva plānam, ko viņš ir paredzējis jau pirms laiku beigām. Viņš vienkārši pakārto šo ļaunumu, un e, tas ir e, tāds e, liels noslēpums, bet reizē tas mums arī dod lielu cerību, ka ļaunums manā dzīvē nav neierobežots, un Dievs jebkādu ļaunumu var pakārtot savam plānam. Pirmkārt jau Dieva plāns ir pestīt un glābt visus cilvēkus. Jā, tad šī uh, rakstu vieta mums var dot lielu cerību un tā mums var arī uh, nu, palīdzēt tā saglabāt mieru, grūtību un pārbaudījumu brīžos. Mēs arī varam, protams, Dievam jautāt, Dievs, kāpēc tā notiek, kāpēc ir ļaunums, kāpēc, kāpēc ar mani tas notiek, ko tu gribi man caur to pateikt, kas ir tas tavs plāns tavā apredzībā, kurš piepildīsies par spīti visam šim ļaunumam un ciešanām kas ir jāpiedzīvo man vai man tuvajiem mīļajiem, ja, tad uh, kungam ir absolūta vara pār uh, visu pasauli. Un, tad arī šis, uh, šis teikums norasojiet debesis no augšas taisnību un mākoņi ar lietu, lai to nosūta, lai atveras zeme un dāvā pestīšanu un lai līdzi uzaug taisnība. Um, tas ir tāds uh, jau pravietojums par uh, Eh, par mūžību, pravietojums par eh, pestītāju, par glābēju. Mm. Tātad te arī katehismā, piemēram, eh, šīs fragments tiek citēts runājot par lūkšanu tēvs mūsu, ka mēs sakam, kas esi debesīs, jā, tātad debesis kā um, dieva mājoklis, no kura arī tad nonāk Jēzus, jā, tad norasojiet debesis, um, taisnīgo, jo te ir teikts norasviet no augšas taisnību, un lai zeme atveras un dāvā pestīšanu, bet, piemēram, hieronīms tad ir tulkojis, ka tas ir, tur ir runa par personu, ja, ka norisojiet debesis taisnīgo un zemi, lai atveras un dāvā pestīšanu, ka tātad Jēzus tad ir tas, kurš apvieno debesis un zemi, viņš ir tā, uh, tas, eh, kas ir norasojis no debesīm, no šī Dieva mājokļa, tepat laikā iemiesojies un eh, kļuvis miesa un piedzimis no jaunavas Marijas, tad eh, viņš caur savu nāvi un augšām celšanos, tad arī ir tas, kas mūs paceļ atpakaļ uz debesīm. Tāds, ehm, tāpēc ir tad tās debesis, kas noraso taisnību un, un zeme, kas atveras un dāvā pestīšanu arī tad, eh, šī zeme, kas atverās, jā, tad eh, kaps, kaps, kas atverās, no kura Jēzus izlaužās ārā trešajā dienā eh, pēc savas nāves augšām ceļoties. Un mums, mēs redzam šobrīd tad visu šī pravietojuma piepildījumu, kas varbūt to laik jūdiem bija tāds apslēpts, noslēpumains, Šodien tas iegūst pilnīgo jēgu, ka Jēzus iemiesojās, viņš nonāk mūsu vidū, uh, kļūst cilvēks, kļūst miesa, lai paceltu mūsu dievišķos augstumos, lai paceltu mūsu uz debesīm. Un par to arī ir šīs dienas evaņģēlija fragments, starp citu, ka Jēzus personā jau Dieva valstība ir mūsu vidū. Jā, Jānis Kristītājs prasa, vai mums gaid, tu esi tās, kuram jānāk, vai mums gaidīt kādu citu, un Jēzus saka, lūk, sakiet Jānim, ko jūs redzat. Jā, un tad ir šī debesu valstības piepildījums, ka klibie staigā, aklie redz, nabagi saņem pestīšanu, glābšanu, tad šis pravietojums ir piepildījies, ka debesis un zeme ir sastapušās Jēzus personā, un tad viņā dievišķā daba nonāk pie mums un tiek pacelta cilvēciskā daba dievišķos augstumos. Jā, tad uh, tas varētu būt tas uh, vēstījums, ko mēs varam paņemt no šīs dienas uh, lasījuma, pateikties Dievam par visu, ko viņš ir radījis, par visu to, ko viņš ir pieļāvis mūsu dzīvē, uh, lūgt Dievam žēlastību, spēt paļauties uz viņa apredzību, tā ir arī viena no piecām Radio Marija uh, vērtībām, uh, uz kā balstās Radio Marija darbība, tātad tas ir brīvprātīgo darbs, uzticība, uh, katoliskajai baznīcai, marijāniskais garīgums, eh, misionārais aicinājums un paļāvību uz Dieva apredzību. Jā, ka mēs sadarbojamies ar eh, Dievu, mēs paļaujamies uz to, ka Viņš ir tas, kurš vada eh, šo radiostaciju, Viņš ir tas, kurš vada mūsu dzīves, un mēs tikai aktīvi ņemam līdzdalību tajā, ko Viņš ir paredzējis, un cenšamies tad arī piepildīt to mērķi, uz kuru viņš mūs aicina, uz kuru eh, vada. Un pateikties, jā, Dievam par pestīšanu, par glābšanu, ko viņš mums ir devis, eh, par taisnību, mm, kas mums tiek dāvāta Kristus eh, personā, un tad mēs varam, varam vērsties pie viņa, pie visa radītāja, pie visas pasaules valdnieka, pie tā, kurš kontrolē visu laiku un visu ved uz piepildījumu, ka mēs varētu viņam uzticīgi sekot un Protams, adventā mēs varam arī redzēt, ka mums nevienmēr tas izdodas. Diemžēl mēs esam grēcīgi un mēs padodamies kārdinājumiem, bet šis aicinājums tad atgriezieties pie manis un jūs būsiet glābti ir aicinājums tad vienmēr celties atkal kājās un nepagurtu turpināt sekot viņam. Pat ja klubdami un krizdami, jā, celsimies un iesim, iesim tālāk. Tālūk, tad par šo pirmo rakstu vietu tagad laiks dziesmai un aicinu klausītāji tevi iesaistīties šajā sarunā droši. Zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272 vai raksti e-pastu uz studijāt rml.lv. Priecāšos par tavu iesaisti, ja tev ir kādi jautājumi vai vienkārši padalies ar to, kas tevi uzrunā šīs dienas liturģijā, šajos tekstos, vai varbūt, kas tev ir uzrunājis vispār šajā adventā, tad nekautrējies ar to padalīties, jo daloties, tad mēs palīdzam viens otram augt, un arī man klausītāji ir svarīgi dzirdēt, ko tu piedzīvo un kā Dievs runā uz mani caur tevi. Tā kā, ja tu gribi palīdzēt arī man augt eh, šajā adventa ceļojumā, tad droši zvani, raksti īziņas, raksti ēpastus un dalies ar to, ko esi piedzīvojis, kā Dievs tevi ir uzrunājis. Show me the rhythm of your heart Oh, you put your spirit inside of me Yes, you put your spirit inside of me And what else can I do but worship you? Oh, you put your spirit inside of me Yes, you put your spirit inside of me And what else can I do but worship you. Oh, you put your spirit inside of me. Yes, you put your spirit inside of me. And what else can I do but worship you? Oh, you put your spirit inside of me. Yes, you put your spirit inside of me. And what else can I do but worship you? with heaven and earth I declare. heaven Show me the rhythm of your heart. Show me the rhythm of your heart. I wanna beat in time with you. From my head to my feet. Oh, I want to beat in time with you. Oh, from my head to my feet. Oh, I want to beat in time with you. Oh. Priestera katehēze katru darba dienas rītu pulksteni 9 ar atkārtojumu pulksten 11. vakarā. Jā, ir tieši 9.30 minūtes 15. decembrī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra. Un te arī jau katehēzes sākumā kāds mūsu klausītājs raksta par to, kā saprast, ka apdomīgums ir svarīgāks par svētumu, un te uh, klausītājs te to jautā tādā kontekstā, ka uh, nepietiek tikai ar to, ka visu, vai, visu laiku būtu jālūdz, ir jāmācās saprast rakstus arī ar prātu, uh, tad kā nolīdzsvarot, uh, uh, kā nolīdzsvarot to savu uh, dzīvi. Jā, mums nevajag nevajag mm, kaut kā, nu, nodalīt eh, svētumu no visa pārējā. Mēs eh, esam aicināti būt svēti. Tas ir visu mūsu pamata aicinājums. Ja, jo, piemēram, atšķirsim arī nesen iztulkoto pāvesta Franciska dokumentu Gavilējiet un liksmojiet, Gavilējiet un priecājieties. Eh, tagad neatceros gaudēt, exultāte, Voksa Klēzi ir izdevies, izdevi šo uh, pāvesta dokumentu, un tur uh, tad arī mm, pāvests runā, ka pirms mēs atpazīstam savu kaut kādu personisko aicinājumu, mēs esam aicināti atzīt to, ka mēs visi esam aicināti uz svētumu, neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu dzīves stāvoklis, un tas ir mūsu pamata aicinājums būt svētam, uh, tur, kur es esmu šeit un tagad. Un būt svētam nenozīmē tiešām visu laiku tikai skaitīt lūkšanas. Tas, protams, ir būtisks uh, dzīves uh, elements, kuru vajadzētu iekļaut savā ikdienā un kuram vajadzētu būt uzticīgam. Lūkšanai, sarunai ar Dievu, kurā mēs paceļam savu sirdi pie Dieva. Pirmkārt jau mēs apzināmies to viņa klātbūtni. Ja, tā būtu tāda lūkšana, uh, Mēs ne tikai ar vārdiem kaut ko izsakām, vai saviem vārdiem, vai pierakstītiem vārdiem, bet mēs vispirms apzināmies to, ka mēs atrodamies Dieva klātbūtnē un ka Viņš mūs neatstāja, ka Viņš mūs redz, tad mēs arī pārējais, ko mēs daram, tiksim, tas viss ir ar lūkšanu caurstrāvots, bet tas viss tiek darīts ar tādu Dieva klātbūtnes apziņu un eh, to, ka es varu būt svēts arī eh, tad, kad es eh, guļu, atpūšos, es varu būt svēts tad, kad es ēdu brokastis, es varu būt svēts tad, kad es dodos uz darbu, es esmu svēts tad, kad es cenšos labi izdarīt savu darbu, aiz, nu, teiksim, jā, to pārvēršot par lūkšanu, darot to Dieva godam, nevis vienkārši tāpēc, ka man tas ir jāizdara vai tāpēc, ka es dabūšu kaut kādu novērtējumu, ja, bet ka es daru labi savu darbu, arī tad, kad neviens mani neredz, jo es to daru Dieva godam un lai tā būtu tāda vislabākā dāvana, ko es varu pienest Dievam. Un, eh, jā, tad arī cenšos izprast savu ticību, jo ticība bez prāta ir akla ticība, un tā var eh, sākt eh, pielūgt Dievu tādu, kāds viņš nav. Zināmā mērā par to arī ir šīs dienas uh, evaņģēlija eh, fragments, ja, ka mēs iedomājamies, kādam Dievam vajadzētu būt, eh, kā viņam vajadzētu darboties, un tad mēs nereti saskaramies ar Dievu tādu, kāds viņš ir, un atklājam, ka viņš nevienmēr rīkojas saskaņā ar to, kādu mēs viņu esam iztēlojušies, un Jēzus gadījumā tas bija liels izaicinājums eh, pārvarēt šo cilvēku tādu izpratni par to, kādam tad ir jābūt tam mesijam, ko viņi ir gaidījuši, viņi ir pareizi eh, darījuši, ka viņi ir gaidījuši, bet, eh, bet eh, ļaut Dievam darboties un nākt pie mums tā, kā viņš to izvēlās, nevis kā mēs esam iedomājušies, ka viņam tas būtu jādara. Ja, un tad arī mēs, kristieši, ja esam tikai tādā lūkšanā, uh, mēs, jā, Dievu sastopam lūkšanā personiski, bet tā var kļūt par tādu ļoti subjektīvu sastapšanos. Tāpēc mums ir svarīgas divas lietas. Pirmkārt, svarīga ir kopiena, baznīca, kurā mājo Dievs, jo tajā mēs tad varam sastapt Dievu tādu, kāds viņš ir, un otrkārt, īpaši caur baznīcas mācību un, un autoritātēm, un otrkārt, tad, jā, šī, nu, šī izpratne par, par Jēzu, par Dievu, uh, par ticību, par baznīcu, kas nāk nu, no tādiem prāta spriedumiem. Teoloģija, filozofija šeit lielā mērā nāk mums palīgā, tāpēc mums ir katehisms, mums ir jūkat, mums ir katehisma kompendijas, mums ir arī baznīcas sociālās mācības apkopojums. Ja, tad, tad tas viss, kas mums palīdz saprast mūsu ticību. Svētais Anzelms sacīja, ticība meklē prātu un prāts meklē ticību. Es ticu, lai saprastu, un es meklēju atbildes, lai ticētu. Tas viss iet roku rokā, un tad jālūdz Dievam vienkārši šo gudrību, kā sabalansēt visus šos aspektus savā ikdienas dzīvē. Ja, ka manā, ticība, manā dzīvē ir gan laiks darbam, atpūtē, ģimenei, lūkšanai, attiecībām ar Dievu, kopienai, kas man var palīdzēt augt ticību arī šodien – Gave adventa kalendāra autore, mūsu brīvprātīgā Biruta, kas šeit piekdienās dežūrē pie infotālruņa, viņa tad arī tieši saka, ka viņai tā būšana kopienā, lūkšana grupā ir tā, kas palīdz arī lūgties ikdienā, ja? tad uh, tam visam lūk Dievam žēlastību, lai viņš palīdz atrast tam laiku un uh, Kā es arī vienmēr esmu sacījis, būt saudzīgiem pret sevi, ja man līdz šim nav izdevies sabalansēt visas šīs jomas, tad man nevajag tagad arī visās mēsties iekšā. Sākt pamazām ar vienu jomu, tad otru, tad trešo. Ja, Pāvests Francisks mūs aicina atlikušie adventi laikā atrast laiku uh, sarunai ar uh, Dievu, lūkšanai, kurā mēs vienkārši varam teikt nāc kungs Jēzu, ja, un uh, meklēt viņu. Tā kā tāda varētu būt tā mana uh, atbildi uz šo jautājumu. Ceru, ka tā uh, palīdz un ka tā dod kādu skaidrību. Uh, Vlada mums raksta, uh, kāpēc Izrēlā gandrīz visu laiku ir nemieri. <laughs> Jā, nu, tāpēc, ka ir, ir cilvēciskais faktors, kas nu, šos nemierus dara klātesošus, diemžēl. Jā, Mēs redzam to, ka cilvēkiem ir aizvainojums, cilvēkiem ir ambīcijas, ir kādas intereses. Diemžēl, diemžēl tāpēc arī šī zeme cieši visu laiku no nemieriem, no konfliktiem, bet ir arī gana daudz cilvēki, gan ebreju, gan musulmaņu pusē, kuri tad sēžās pie viena galda un runā par to, kā šos konfliktus varētu risināt un risināt kā šos nemierus varētu mazināt, tā kā mēs varam lūgt Dievu par mieru pasaulē, mieru, par mieru šajā zemē, kas ir tik svarīga, nu, visām, jā, visām īstenībā trijām šīm monoteiskajām reliģijām, islāmam, jūdeismam un kristietībai, jā, jo tās ir zemes, kur ir staigājuši lielie pravieši, uh, patriarhi, eh, par kuriem mēs lasam un kurus mēs abrīnojam, un eh, kuri, kuri mūs iedvesmo sekot Dievam un eh, kalpot viņam tādam, kāds viņš ir. Jā, bet arī pārējie droši varat piesaistīties klausītāji šajā sarunā, droši zvaniet, rakstiet īziņas un arī dodu vārdu, kas mums ir piezvanījis, lūdzu. Slavēties Kristus. Mūžīgi slavēts. Jūs ir sazvanījis Olvija. Un Uldie ir tāds jautājums, kur ir šī robeža, uh, kad ir eh, sevis mīlēšana, bet nevis lepnības dēļ, bet uh, pazemība un sevis mīlēšana. Kur ir šī robeža? Jā. Nu, tā ir uh, uh, tāda smalka robeža. Sevis mīlēšana uh, ir tāda veselīga tad, kad es... Um, sevi nesalīdzinu ne ar vienu citu. Es vienkārši mīlu sevi tādu, kāds es esmu, un priecājos par to, ka Dievs eh, mani eh, mīl tādu, kāds es esmu, arī ar visām manām vājībām, un tas, protams, nenozīmē samierināties ar savām nepilnībām, vājībām, vienkārši pieņemt to un atzīt to, ka jā, es esmu ierobežots cilvēks, jā, es grēkoju, jā, es padodos kaut kādām lietām, jā, es uh, kaut ko nesaprotu un neprotu, bet tas mani nepadara labāku vai sliktāku par citiem. Savukārt tāda lepnība jau ir tad, kad es sevi salīdzinu ar citiem un paaugstinos par citiem, ka lūk, es esmu labāks nekā pārējie, ka lūk, es esmu labāks nekā tie tur, jā, un tad ir kaut kāda ļaužu grupa, kuru mēs nicinam, jā, un tad es jau neesmu tāds. Jā, mēs, es domāju, ka mēs varam noteikti katrs atsaukties savā dzīvē uz tādu situāciju, ka mēs, piemēram, sakam, ka mēs, mums nepiemīt kaut kāda slikta lieta, un tad mēs sakam, nu, es jau neesmu tur kaut kāds, vai ne, tur, un tad mēs nosaucam kaut kādu ļaužu grupu, kuru mēs nicinam. Tajā brīdī tā ir lepnība. Bet ja es uh, mīlu sevi un es atzīstu to, ka man ir labas īpašības, labas lietas un es priecājos par to, ka es esmu, arī ar visām tām manām nepilnībām – tas, tas ir veselīgi un tas ir nepieciešams, ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs visi alkstam pēc mīlestības, pēc pieņemšanas, bet arī nu, psiholoģijā mēs to varam novērot, ka cilvēks, kurš pats sevi nevar paciest vai nevar pats sevi pieņemt, tad uh, arī citiem cilvēkiem viņš ir nepatīkams, un, uh, un tad šie cilvēki pieprasa uzmanību no citiem, bet hei, ja tu pats ar sevi neesi mierā, kā tu vari, būt, kā tu vari pieprasīt citiem būt mierā ar tevi, uh, Tas tāds uh, liels, liels izaicinājums, un es domāju, ka mums ir jāmācās vairāk mīlēt sevi. Jo patiesībā par spīti visam tam narcismam, kas ir uh, mūsu sabiedrībā un tāds it kā vērstība uz sevi, jā, es, es, es, bet uh, um, patiesībā mēs ļoti maz mīlam sevi, mēs gribam izlikties labāki nekā mēs esam, un mēs nespējam pieņemt sevī uh, kaut kādas nepilnības, un tad mēs tāpēc arī meklējam cilvēkus, kas it kā ir zemāki par mums, lai mēs teiktu, nu, ka lūk, es vismaz neesmu tik zemu nolaidis, vai es vismaz neesmu tik slikts, vai man vismaz nav tas un tas, kas ir tiem, ja, bet uh, eh, kas ar visu savu nepilnību, ar nezinu, ar savām lielajām ausīm, bez matiem, uh, vai kaut kādu tur lielo vēderu, vai, vai da jebko citu, ka es tomēr varu būt mierā ar sevi, un, uh, un priecāties par sevi un slavēt Dievu par to, ka viņš man ir radījis. Jā, man ir daudz kur augti, daudz kur pilnveidoties, bet, bet es eju šo ceļu un es priecājos par to, ka es nestāvu uz vietas, pat ja varbūt es pārvietojos gliemeža ātrumā. Un tas, tas ir izaicinājums, ko mūsdienas sabiedrība neprot. Ja mēs, mēs protam izlikties labāki, mēs protam rādīt savas labās lietas citiem, uh, mēs, protams, salīdzināt sevi ar citiem, mēs, protams, tad arī iekrist kompleksos, ka mēs neesam tādi kā citi, ka lūk, citi dzīvo pilnasinīgu, pilnvērtīgu dzīvi, un, un man nav tas un tas un tas, bet um, mēs varam mācīties pateikties Dievam par to, kas mums ir, uh, slavēt Dievu par to, kas mēs esam, kā mēs esam, un uh, mīlēt sevi, jā, uh, nepārmest sev to, ka mums ir kaut kādas uh, vājības, nepilnības, robežas, atzīt un pieņemt to, ka mēs esam atkarīgi no Dieva, mums ir nepieciešami arī citi cilvēki, un uh, jā, pieņemt šo faktu un uh, piedzīvot to, kāda brīvība caur to visu ienāk. Tā kā, Olvija, liels, liels paldies par tavu jautājumu un, manuprāt, ļoti labs un vērtīgs uh, Eh, jautājums, ko tu uzdod un ko mēs varam pārdomāt. Tas jautājums ir tāds, ka sastopās gan, gan garīgā dzīve, gan uh, psiholoģija, kas mums var ļoti palīdzēt šajā jautājumā. Kā veselīgi mīlēt sevi, lai nebūtu kaut kādās neirozēs jādzīvo. Uh, Lilija raksta, uh, ir ļoti grūti, pirms es pieceļos, man ir um, jāmainās, ir jāpaplašina sava apziņa, lai jēgpilnis varu jaunā izpratnē darboties, lai nenolaižas rokas, kad es zaudēju ticību kaut kam, sāp apkārt notiekošais, cilvēcīgi varu viens saukt paldies Jēzu, bet nesaprotu, kas īsti notiek un kāpēc, kā es to ietekmēju, tad mēģinu atdalīt savu realitāti no citu izdarībām, jo nevaru ietekmēt citu izvēles, tikai savas. Jā, paldies Lilija! tiešām mēs nevaram, nevaram mainīt pasauli, nevaram mainīt kaut kādus notikumus, bet mēs varam noteikti mainīt savu attieksmi pret šiem notikumiem, pret pasauli un varam, varam raudzīties, kā tajā visā darbojas Dievs. Vēl tad noslēdzot šo katehēzi, varbūt, ja vēl kāds paspēja piezvanīt vai, vai uzrakstīt, tad ļoti priecāšos, bet šīs dienas uh, evaņģēlie fragments ir eh, no Lūkas evaņģēlijas septītās nodaļas, tātad Jānis Kristītājs ir ieslodzījumā, un viņš sūta pie Jēzus eh, divus savus mācekļus, jautājot, vai tu esi tas, kuram ir jānāk, vai mums jāgaida cits. Un tad eh, Jēzus saka, um, Jā, te ir teikt, ka Jēzus tieši tajā stundā daudzus dziedināja no slimībām, kaitēm, no ļauniem gariem un daudziem neredzīgiem dāvāja gaismu un atbildot sacīja. Ejiet un pastāstiet Jānim, ko redzējāt un dzirdējāt. Aklie redz, klibie staigā, spitālīgie top tīri un kurlie dzird, mirušie ceļas augšā, nabagiem tiek sludināts evaņģēlijs, un svētīgs ir ik viens, kas manis dēļ neieļaunojas. Tad šis pēdējais pants neieļaunojas, tad arī tieši ir par to, ka nu, raugies, raugies uz tiem augļiem, ja, nevis uz to, ka varbūt nenotiek kaut kas tā, kā tu esi iedomājies, jo te mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc tad Jānis uzdod šādu jautājumu, ja viņš pats norādīja uz Jēzu, ka lūk Dieva jērs, viņš taču zināja, ka viņš ir šis pravietis, pēc kura nāks tas, kuram viņš pat nevar atraisīt kurpju sīksnes, bet tad, ko Jānis sacīja par šo mesiju, kas nāks, mēs atrodam trešajā, Lukas evaņģēlī trešajā nodaļā, un Jānis sacīja, es kristīju jūs ar ūdeni, bet pēc manis nāks viens spēcīgāks nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju sīksnes, tas jūs kristīs ar svēto garu un uguni, Tam vēteklis ir rokā, un viņš tīrīs savu klonu caur caurīm un sakrās kviešus savā klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzirstošā ugunī. Ja, tad uh, viņš uh, sludināja šo mesiju, kas nāks kā tādu diezgan, uh, nu, jā, kurš tagad redz nodarī, nodalīs labos no sliktajiem un uh, un uh, tos sliktos tad viņš uh, iemetīs lūk šajā neizdziestošajā ugunī, gluži kā pelavas, kas tiek andalītas no graudiem. Um, arī Jēzus runā, jā, jā būs, būs šī nošķiršana, kad nezāles tiks nodalītas no, no labības, bet uh, Jēzus arī saka, tam nav vēl pienācis laiks, un, un Jānis Kristītājs redz, ka, hei, mesija, kuru mēs gaidījām, uh, Viņš nevis tagad nodala labos un sliktos, viņš sēž ar, ar grēciniekiem pie viena galda, jo kāpēc, kāpēc, jā, viņš vēl dod tādu iespēju. Un tad Jēzus saka, lūk, tad skatieties, jā, aklie redz, klibie staigā, nabagiem tiek paslināts evaņģēlijs, tā ir arī tad atsauce uz pravieša izsaja pravietojumiem, kurus mēs varam izsaukt Eh, varam lasīt, eh, ar kuru arī Jēzus iesāk īstenībā savu, eh, savu misiju, ja, ka tagad tad ir pienācis tas žēlastības laiks, um, žēlastības laiks, kurā tad nabagiem tiek pasludināta prieka vēsts un ieslodzītie tiek uh, atlaisti brīvībā, uh, tāds, nu, šis, šo pravietojumu piepildī, piepildījums. Ja mēs, tagad gan es nevaru atrast to praviešu izsēju grāmatas fragmentu, kuru es gribēju sameklēt, bet jā, kur 29. nodaļā ir, piemēram, viens šāds fragments. Tajā dienā, kur liet dzirdēs grāmatas vārdus, un aklava acis vērsie, varēs raudzīties ārā no krēslas, uh, Nelaimīgie un pazemīgie priecāsies kunga priekšā, nabagie un niecīgie cilvēku starpā gavilēs par Izrēla uh, svēto, uh, vai, piemēram, tad arī 35. nodaļā, 5. pantā mēs varam lasīt aklo acis atvērsies un kurlo ausis atdarīsies, klibais lēkās kā briedis un mēmo mēle gavilēs, ja, tad uh, vēl citi šie pravietojumi, uz kuriem Jēzus atsaucās, uh, kas bija tādi mesijāniski pravietojumi, un Jēzus saka, lūk, pastāstiet Jānim, ja, tad eh, šie pravietojumi piepildās, aklie redz, kurlie dzird, eh, klibie staigā, eh, mēmie gavilē priecājās, un šie pravietojumi par mesijas nākšanu ir piepildījušies. Jā, tie nenotiek tā, kā jūs bijāt to iedomājušies, bet augļi rāda, ka tas ir tas ceļš, uh, kas ir jāiet, un līdzīgi arī šodien, tad mēs varam, šodien mēs varam paraudzīties varbūt uz to, kādi man ir bijuši aizspriedumi, par to, kā Dievam vajadzētu darboties manā dzīvē, un tad kas ir nesis, kas nes šos labos augļus manā dzīvē, varbūt arī caur tiem cilvēkiem, kurus, caur kuriem es to negaidu, vai caur apstākļiem, caur kuriem es to negaidu. Piemēram, arī šīs dienas um, praviešu izsēja grāmatas fragments no 45. nodaļas, kuru mēs lasījām pirmajā lasījumā. Tas runā, piemēram, par karaļa Kīra valdīšanu Babilonā, caur kuru jūdi uh, saņēma pestīšanu un glābšanu arī uz viņu, neskatoties to, ka viņš ir pagāns, viņš pielūdz elku dievus, viņš ir šīs okupācijas varas valdnieks, ja, svētie raksti viņam dod šo titulu Mešijah, ja, pestītājs, glābējs. Ja, jo viņš tad ir tas, kurš caur kuru, neskatoties to, ka viņš ir pagāns, ja, caur viņu darbojas Dievs. Un, un jūdi nekautrējās tad arī viņu saukt par šo glābēju. Un līdzīgi tad arī, līdzīgi arī tad mēs šodien varam paraudzīties to, kā Dievs nāk pie manis uh, un turēt acis un ausis vaļā un uh, sirdi atvērtu, lai tiešām piedzīvotu Dieva klātbūtni, kā viņš nāk pie mums. Anita Koknesē raksta, grūti ieteikt, ko konkrētu garīga izaugsmē vārdos, darbos un nolaidībā vairāk vai mazāk pamanām savas nepilnības un tās mainām – domas, te nebeidzams darba lauks ienest mieru tajās un valdīt pār savu prātu ir diezgan sarežģīti, bet tieši šeit iesākas patiesā dievība un ceļš uz svētumu. Paldies, Anita, no Kokneses, tad jā, tāds aicinājums, aicinājums sākt ar domām, varbūt es kādam, varbūt es kādam nodaru, jā, tad mēs līdzīgi kā arī Jēzus saka, ka no sirds pārpilnības uh, viss notiek, ja mēs rīkojamies un runājam un daram lietas, tad uh, ar ko tā mana sirds ir uh, piepildīta un uh, kas ir tas, jā, ko es domāju. Un, uh, paldies, paldies sanitēm, vēl tad dodu vārdu pēdējiem zvanītājiem un tad ar to arī noslēgsim šīs dienas katru. Mūžīgi mūžam slavēts. Dievs mūs visus mīl ļoti. Un mēs arī visi mīlam Dievu ļoti, ļoti, ļoti. Priesteri Pēterīt, es ar jums gribētu satikties kuru dienu. Mēs varbūt to varētu sarunāt aizkadrā, labi? Palieciet uz līnijas, un mēs varēsim no, norunāt tikšanos. Tūlītās, jā. Jā, paliec, nenolieciet klausuli vienkārši, es jā. parunāšu pēc tam. Bet jā, paldies, paldies visiem, kuri, kuri iesaistījāties, paldies visiem, kuri esat kopā ar Radio Mariju un, un uh, iesaistaties kā sarunās uh, šajā raidījumā un citos Liels, liels paldies par jūsu atbalstu šādā veidā. Tas gan man, gan brīvprātīgajiem, kas veido raidījums, ir ārkārtīgi svarīgi un būtiski tā jūsu iesaiste. Tas, ka jūs zvanat, rakstat īziņas, dalaties, tas, tas arī tad ļauj rādījumu arī šeit Latvijā būt tādam, kādam tam ir jābūt, kam tas ir paredzēts. Tā ir kā draudze, kur mēs satiekamies un eh, kur mēs eh, varam runāt savā starpā un runāt tava iesaiste ir ārkārtīgi, ārkārtīgi nozīmīga klausītāji. Paldies arī visiem, kuri atbalstat Radio Marija darbu ar saviem ziedojumiem. Pateicoties jums, tad mēs jau sešus gadus skanam šeit ēterā un jau sešus gadus varam šeit tikties tādā virtuālā veidā un turpināsim arī to darīt.